Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Продолжуваме со темата за секојдневната или целокупната визија која што Елена Вајтија нарекува 2300. Односно, за 2300 вечери и утрини, која што Елена Вајтија нарекува визијата за секојдневната. Знаете, постои еден цитат кој што во вашите домови се наоѓа во рани списи, 74-та страница, каде што таа вели видов во врска со секојдневната, дека кога адвентното движење беше обединето пред разочарувањето, тогаш пионерите го имаа вистинското разбирање на овој предмет и мнозина мислат со тоа дека Елена Вајд кажува што е секојдневната, всушност тоа не, таа не го кажува тоа. Туку под секојдневната таму го, го нарекува, ја, ја нарекува целата визија од Данијел 8 глава. Кога поточна била прашана што е секојдневната и дали има некој одговор на тоа прашање, таа вели никогаш не ми било покажено такво нешто, односно никогаш не сум имала светлина по тој предмет и дури вели дека тоа е нешто што треба ние самите да го проучуваме од Библијата. Како што на многу места вели дека книгите на Даниел и Откровението се книги на кои што Божиот народ особено треба да обрати големо внимание во последното време. Па се поставува уште едно спрашање дали ние читаме. Сестра Олгица рече утрово да не мислиме дека само ние читаме, има многу луѓе кои што, други луѓе кои што читаат Библијата. Но, јас поставам прашањето дали ние читаме. Обично земеме здраво за готово дека ние ја читаме Библијата. Но денеска дали ние ја читаме Библијата? Библијата дали ја читаме, внимавајте. Не други верски книги. Не книги напишани од автор, пример, Крифол Горчтайн. <laughs> Кога разговарав со него во неговата местна црква во Мериленд пред 7 години, Клифорд Горчтайн ми призна, немам ништо прочитено, ништо од Джон Си Вагонер, ништо немам прочитено. И не беше чудно зашто тој исто така ми призна таму дека го има истото разбирање на Евангелието како Дезмон Форд. Истата теологија како Дезмон Форд. Ништо чудно. Вистинското Евангелие отсутствува дури и од повеќето теолози и писатели кои што сте навикнале да ги слушате или да ги читате во вашите, дем, во вашите домови. Дури и духот на пророкство не го ставам тука, Прашањето е дали ја читаме Библијата директно. Директно Божјата реч дали ја отвараме и ја читаме. Денес, за жал, тоа не е случај. Се помалку и помалку верници ја отварат и ја читаат Библијата. Би сакал да е тоа случај во вашиот живот. но секој нека процени за себе. Ја најавив хронологијата во врска со овој предмет, мијатата сабота, а споменав и кои се слабостите на досегашните толкување на секојдневната. Ниту пионерите, кои што верувале дека секојдневната го представува паганството, што било заменето со католицизам, имале совршено толкување на ова, овој пророчки елемент. Ниту новото, така нареченото ново толкување, дека секојдневната представува Христовата првосвещеничка служба во небесната светиња, се совршено точно толкување на секојдневната, затоа што едното и другото имаат сериозни слабости. Пред да продолжам, би сакал да поставам прашање. Дали постои тука некој што досега не разбрал и се чувствува како изгубен германец за тоа што зборува во овие претходни 2-3 минути. Дали некој има поим што е секојдневната? За, за сите нив кои што не се толку упатени, па и за нашите гледачи, ќе ги повторам Уште еднаш ќе ги прочитаме стиховите кои што се однесуваат на овој предмет. Ќе отвориме во книгата на првокот Данијел, осмата глава, И ќе читаме од десетиот стих, односно од деветиот подочно. Значи, од едниот од четирите рога на главата на јарецот, излезе мал рог, кој нарасна многу спрема југ и спрема исток и спрема ветената земја. Па се издигна до небесната војска, собори на земјата дел од таа војска и од звездите и ги смачка се издигна дури и до водачот на таа војска. Ги запре секојдневните жртви, или во оригиналот се вели секојдневната. Без жртви, без жртва. И го урна местото на неговата светиња. И народ беше предаден заедно со секојдневните жртви поради безчест, безчестието, а тој, откако ја собори вестината на земјата, действуваше и успеваше. И чув како еден ангел прашуваше друг, велејки, докога ќе трае тоа од видението за секојдневната жртва и за безчесното обустошување што ги гази светилиштето и војската небесна. Другиот му рече, овој другиот не е ангел, туку е самиот Господ, Божиот Син. 2300 вечери и утрини и тогаш светилиштето ќе се очисти. До сега зборувавме за повеќето од овие пророчки елементи во овој текст. Но да ги прочитаме и другите текстови од Данијел, кои што се однесуваат на овој предмет. 11 глава, 31 стих, го издвојуваме вака од контекстот на целата глава, и ќе постави определен одред војска, што ќе го осквернува светилиштето, се вели, тврдината, ќе ја укине секојдневната жртва, повторно во оригиналот не постои зборот жртва, ниту во овој текст, туку дека само ќе ја укине секојдневната, и ќе го постави гнасниот пустошник. За овие елементи зборувавме и во контекст на осмата глава. Значи, секојдневната е нешто што се тргана страна се укинува, за да на негово место Антихристот го постави гнасното опустошување, или мерзоста на запустението, или безчесното опустошување, така е преведен на повеќе места. И 12 глава, 11 и 12 стих, последната глава од Данијел, Од времето кога ќе се прекрати секојдневната жртва, повторно не постои изборот жртва во оригиналот, значи од времето кога ќе се прекрати секојдневната и ќе се постави гнасниот пустошник, ќе минат 1290 денови. Блажен е оној што чека и ќе дочека 1335 дена. Само на ова место во Библијата се споменуваат овие временски и пророчки периоди. Значи, само тука се споменуваат 1290 дена и 1335 дена. 1260 дена или 42 месеци или 3,5 времења, или 3,5 години се споменати на повеќе места. И во Данијел, и во Откровението. Но 1290 дена се само тука споменати. 1335 дена се само тука споменати. Што представуваат овие периоди? Не е страшно ако не знаеме. Самиот пророк рекол, не знам и не разбирам. <laughs> Мегутоа пророкот живеел во време кога му било речено запечати ги овие зборови тој не ни требал да разбере тогаш што значат овие времења. Кога во Библијата налетуваме на временски периоди во библиските пророќства, како треба да ги толкуваме? Како е можно да ги толкуваме овие денови? Да, или буквално, или символично, како што рековте. Еднаш лани имав посебна тема за ова, тоа беше темата под наслов Саботните години. Таа е снимена, се наоѓа на интернет, кој сака може да ја преслуша повторно. Во рамките на таа тема ги толкувавме 70 седмици од Данијел 9 глава, затоа сега нема да ги повторувам. 70 седмици. И таму кажахме дека кога во Библијата налетуваме или наидуваме на пророчки денови, тие денови можат да значат три нешта. Прво, дека значат буквални денови, како што самиот текст гласи. Второ, дека може да значат што? Ако не буквални денови, што може да значат? Да, а конкретно што? Буквално што? Години? И дали тоа е единственото? Единственото можно толкување на пророчкиот ден? во символичен смисол. Дали, дали само буквални денови и буквални години? Дали може да значи нешто трето? Некој каже нешто? Еден ден може да значи еден ден, еден ден може да значи една година, и еден ден може да значи што? Илјада години. Тоа беше третата. Во овој случај не значат илјада години. <laughs> таа би било нешто многу долго. Планетава не е толку стара за да за да собере или да истрпи толку долг временски период. Може да значат буквални денови и малку повеќе ќе се занимаваме со ова во иднина. Меѓутоа може да значат буквални години. кога почнуваат овие 1290 дена? Текстот ни вели кога ќе се укине секој дневната. И на неизвино место ќе се постави што? Мерзоста на запустението или гнасниот пустошник. Едното толкување што го споменав мејатата сабота е дека под ова треба да се подразбира укинувањето на паганската религија, и на нејзино место наметнување на христијанството како државна религија. Меѓутоа, годината што се наведува како почеток на овој период, 508-та од новата ера, кога кралот на франките Кловис се покрстил и што тоа станал христијанин под юрисдикција на римскиот папа, деки цела Западна Европа била под негова юрисдикција и сите и овие наши земји, цела Европа била до иконоборството под юрисдикција на римскиот епископ. После иконоборството, иконоборечките цареви се тие што денешните Грција, Македонија, Србија ги отргнале со сила – од римска јурисдикција и ги припоиле на Цариградската патријаршија. Значи, да не беше иконоборството, немаше да постојат православни во Србија, Македонија и Грција, тогу сите ке беа католици. Много интересно. Краот Кловис, 508 година, се вели дека ги победил ги победил визиготите и остроготите сите оние што се противеле на папската власт. Меѓутоа, проблемот е што овие народи не биле пагани во тоа време, на почетокот на шестиот век, туку биле еретици, аријанци, христијани кои што верувале како јеховените сведоци, дека Христос е создаден на суштество. Значи, не било паганството укинато 508 година. 30 години пред почетокот на 1260 години, а тоа е 538. Другото толкување е дека секојдневната представува Христовата прва свештеничка служба. Се поставува прашањето, дали 508 година била укината Христовата прва свештеничка служба? Дали било која земска сила може да ја укине Христовата служба во небесната светиња? Не може да се разбира. Постојат силни обиди некако да се да се со сила да се покаже дека тоа било можно на некој начин. Например, еден професор тврдеше во Америка Он многу имаше проучувано од изворни документи за тоа што се случило точно, што точно се случило тие години. 508 и 538 година од новата ера, затоа што и во адвентизмот и во историјата не било точно утврдено што со сигурност се случило тие години. единственото сигурно нешто што се знаело е дека 1798 година Наполеоновиот генерал Дартие го зарабил папата Пио VI и го одвел во робство, каде што тој следната година умрел. И од тогаш почнале да бројат адвентисти години наназад и рекле 538 година започнуваат 1260 години. Меѓутоа, прашањето што точно се случило таа година, не постоел единствен и не постоел сигурен одговор. Што точно случило 508 година, исто така не било многу сигурно утврдено. Овој професор за кој што го споменав, неговото име е Хајкс, Успел да ископа од језуитската библиотека во Соединените Американски држави оригинални документи, некои од нив ми ги даде мене да ми ги преведам од старогрчки јазик, од времето на царот Јустинијан, И успеа да открие дека 508 година се случило едно нагло ракоположување на свештеници од страна на римскиот папа. Стотици одеднаш биле ракоположени. А 538 година дека црквата издала неделен закон, кој што го наметнала на сите верници поточно на сите верници кои што биле под римската јурисдикција, значи цела тогашна Европа. Ово првиот настан дека дека со нагло ракоположување на стотици свештеници може да се објасни тоа дека била на некој начин Христовата првосвещеничка служба засенета или занемарена и верниците од тогаш почнале народите почнале повеќе да се надеваат, да гледаат на своите земски свештеници, е основата на, за толкувањето дека била укината Христовата првосвещеничка служба. Сепак, Христовата првосвещеничка служба не е нешто што може да се укине, што може човек да го укине. Не е нешто што може да престане. Колку год да постојат земски свештеници, Тоа само по себе не е нешто што се противи на Христовата првосвещеничка служба. Само по себе. Дори ако еден куп свештеници зборуваат против Христа, против Неговото Евангелие, лажно учење, ерес, целата црква со тоа не отпаднала и секојаш постоеле верни и свештеници и верници кои што биле на Господова страна. Цела црква никогаш не отпадна. Христовата првосвечничка служба никогаш не била укината како таква. 508 година е навистина почеток на 1260 и 90, извинувам, и истовремено почеток на 1335 години Меѓутоа, што било укинато таа година? И во времето на Јустинијан на исток, и во времето на Кловис на запад, оно што било укинато била верската слобода. Оно што било укинато, значи, било христијанската слобода. Господовата милост, можеме да го преведеме. Секогаш кога некоја власт се меша во верските работи, што прави таа? Ја укинува верската слобода, ја укинува слободата на совест. Кога Христос умрел на крстот, со својата крв го откупил целиот човечки род. И сета слобода што луѓето може да ја имаат и ја имаат, ако ја имаат, пред се за неа треба да му благодарат на Христа. Значи, тоа што денес постои слобода, На прво место за тоа треба да му благодариме на Христа, а не на земските власти. Земските власти се должни да почитуваат верска слобода. Не е тоа нивна заслуга, ако ја овозможуваат. Меѓутоа, Господ не бил должен нас да ни дава живот и слобода. Според законот, ќе беше сосем праведно Господ да го истребеше целиот човечки род. Не само евреите, како што му предложил на Мојсеј. Дај да ги истребам сите од тебе да направам нов народ. Целиот човечки род. Кога Господ требел, значи вршел геноцид, цели народи во времето на Исус Навин, да речеме. Дали тоа било праведно или неправедно? Што мисли? Праведно. Кога Господ го уништил предпотопниот свет со потоп, дали тоа било праведно или неправедно? Праведно. Кога Господ ќе уништи милиарди денес, не баш денес, времето на милоста се уште трае слава на Бога. Но во близка иднина, по завршувањето на тоа време, на таа милост, дали тоа ќе биде праведно или неправедно? Кога седомте зла ќе бидат излеани врз овој свет, дали тоа така ќе биде праведно или неправедно? Сосем праведно. Значи, ако ние денес сме живи и слободни, тоа не е по правда или заслуга, туку според Божијата милост. И како што самиот тој рекол, Неговиот дошт и неговото сонце греат и врз праведните, и врз неправедните. И другите, и тие што не веруваат, ја уживаат господовата милост. Ако уживаат слобода, среќа, радост, сето тоа му го должат на Христа. Можеме да читаме еден куп текстови и од Библијата, и од Духот на пророќството, кои што ни откриваат што е тоа што се случува кога некоја власт ја укинува верската слобода. Што е тоа што се случува? Прогонство. Веднаш потоа настапува прогонство на Божиот народ. И како што читаме, малиот рок е некој што се споменува дека ја укинува секојдневната, поставува мерзост на запустението, или гнасен пустошник, нешто одвратно, поставува лажна религија. Во последното време тоа конкретно ќе биде ликот на зверот, жигот на зверот, го наметнува со сила. Го прогонува Божиот народ, светиите на Севишниот. Значи, тие три работи, укинување на секојдневната, поставување мерзост на запустението и прогонство на Божиот народ и осквернување на неговото светилиште се споменуваат паралелно во сите овие текстови. Што представува 1335 ден? Во контекст значи, на историско време од исто толку години. 1335 дена. И тие имаат почеток како 1290 дена во 508 година. И каде завршува? Значи на 1798 само да ја додадете 45 за да од 1290 станат 1335, завршува 1843 година. Што вели ангелот во врска со 1335 дена? Блажен е оној кој што ќе дочека. Што треба да се дочека? Значи, 1798 година, кога е зададена смртната рана на дзверот. На некој начин поминал периодот на верските прогонства. На некој начин. Меѓутоа, 30, 45 години подоцна, најавено е специјално блаженство за оние кои што ќе го дочекаат тоа време. Може ли луѓе што биле живи кон крајот на 18 век да бидат живи 1843-1844 година? Се дека може можело луѓе што го виделе мрачниот ден, 1780 година, почно ништо не виделе, <laughs> <laughs> кога бил мрачен, или што, ги, што го виделе метеорскиот дошт, 1833 година, или што го виделе ова големо чудо во историјата, никогаш неочекувано, една атеистичка власт, навидум, а тоа била француската револуција, атеистичка власт, предходник на комунизмот. Навидом да го симне, да го обезвласти римскиот папа и да донесе крај на папската држава што трајала со векови. Целиот среден век на запад. Тоа биле големи чуда за тоа време. Во наше време мнозина беав чудовидени, да речеме, кога се распаѓаше Советскиот сојуз, Југославија. Ние сме генерација што живеевме во тоа време. И што мисте како се однесуваше народот за време комунизмот? Дали некој од нив помислувал дека Југославија ќе ја снема? Дека Советскиот сојуз ќе го снема? Дали тоа беа настани што се очекува? Како размислуваше повеќето народ? Дека тоа се нешто што ќе траат вечно. Да. Во рајот. А мнозина бега од рајот во Западна Германија. Дали Европската Унија ќе трае вечно? Веќе почна да се распега. Значи, и тоа го доживеавме. Значи, тогаш кога Господ го подигнал адвентното движење и тогаш планирал и сакал уште да дојде крајот на светот, второто Христово доагање, но за жал народот не бил подготвен. Го пратал и духот на пророќството, тој не бил послушан, тој бил отфрлен од адвентистите. Вториот пак повикан да го пренесе Божјето предупредување дека нема да се случи второ Христово доаѓање на 22 октомври 1844 година. Значи, во септември, месец дена пред тоа, Господ дал визија на еден млад човек, вториот поред, дека тоа нема да се случи, првиот своите визии ги проповедал, ги објавувал, Меѓутоа, не биле прифатени од адвентизмот. Милеровците имале заземено став да не веруваат на никакви визии, на никакви пророчки објави. Тоа значи дека тие завзеле став спротивен на ставот на советот на апостол Павле, кој што вели Духот не го гасете, пророштвата не ги презирајте. Туку што, кога се соочите со пророштва, што испитувајте. Адвентистите да тогаш зазеле став да ги презрат сите пророќства. Не веруваме на никаков пророк, на никаква пророчка објава. Според тоа ги отфрлиле и лажните, ги отфрлиле и вистинските пророци. И вистинските објави. Вториот поред, Хейзен Фос, тој самиот одбил да ги објави, тој самиот Тој самиот не сакал да верува во тоа што му било покажано и одбил да го објавува, дори да го кажува на другите. Затоа се случило разочарување. Господовиот глас не бил послушан. Сепак, сите оние кои што од искрено срце верувале во второто Христово доаѓање и го објавувале во тоа време, за нив Господ рекол дека се блажени Не само тие, сите ние, тогаш кога поверувавме и кога со цело срце го прифативме Христа и овие пророќства, сме биле блажени. И сите оние кои што ќе останат верни во блиска иднина, наспроти жигот на зверот, наспроти ликот на зверот и бројот на неговото име – ќе бидат блажени. За зверниците на третата ангелска вест, Господ вели, блажени се оние кои што од сега дури и умираат значи, во Господа. Дури ако умрат, со маченичка смрт множина ке умрат. Се разбере уште поблажени се оние што ќе останат живи, ќе го дочекаат Христа. Сите верници во третата ангелска вест се блажени, дури ако починале во измеативе 150 години. И него дочекале живи Христа. Но ако умреле со вера, се блажени. Христо Кочевски беше спомен како човек што копнееше да го дочека жив Исуса Христа. Но ако умрел со вера, е блажен. Во третата ангелска вест. Како нас ќе не снајде крајот на времето на милоста, а тоа може да биде денес или физичка смрт, а денес не само смрт. Крајот на времето на милоста може да не снајде ако сме се уште живи. Само што никој, никој на земјата нема да знае кога настапил тој момент. Дали сме свесни во какво време живееме? Крајот на времето на милоста ќе настапи кога никој на светот нема да го знае тој момент. Нема да биде свесен кога точно настапи. Каква е денес и каква ќе биде нашата духовна состојба? Без оглед какви сме биле во минатото, блажени, срекни, благословени, силни во верата, дух свети, на стара слава не се живе. Какви сме сега и какви ќе бидеме утре? Како ќе не снајде нас тој ден и тој час? Во каква духовна состојба? Од тоа ќе зависи дали ќе бидеме блажени или не. Нека Господ ни даде дух на понизност, желба за покаяние, само испитување. За да се вратиме кај Господа, да се покаеме за нашите гревови, за нашата млакост, да ги сватиме нашите денешни должности, секој за себе поединечно, и да бидеме подготвени оној ден да не не дочека, да не не затекне неподготвени. Нека му е фала и слава вечно. Амин.